Trobrik vun der Zebuier Bahai, um Mikro de Jean-Marie Nau. Willkommen bei eiser 370. Bahai-Emission um Radio Ara. Haut eng weiter zur Summestellung von Texter aus der Bahai-Schriften. Sit en esprit se libère ich kann dir versicheren o dinger gottes wann der geest eidel errenget von alle wirder a gedanken a wann dein herz ganz zum reich gottes hiegezuget wann en alles außer gott vergisst als ich mam geest gottes erhält da wird den hellje geest dir mat enger kraft beistohen die dich fähig mischt alles zu durchgucken wie je grelle Funken, den alles rundrum sich mé helmischt, wie eng strahlend Flam um Senit von den Himmelen werden de Staat leieren, wat du net wees iwwer Tatsache vom Universum a von der helliger Doktrin. A wirklich geht so nicht dir all Seele, die sich haut erhieft, für aner op der Pat von der Sicherheit zu leden, als ihm am Geist vom Leben zu erfüllen, wird den Helle Geist des Seel mit Unhaltspunkten a Beweiser inspirieren, a vom Reich Gottes wird ein Lichter op se Ruf strahlen. Je puis t'affirmer, ô serviteur de Dieu, que si ton esprit se libère de toute mention et de toute pensée, si ton cœur se tourne complètement vers le royaume, s'il oublie tout excepté Dieu et entre en communion avec lui, je puis t'affirmer que l'Esprit Saint t'assistera avec une telle puissance que tu pourras pénétrer le secret de toutes choses. L'Esprit sera avec toi comme un sentiment éblouissant qui éclaire à la ronde comme une flamme brillante au zénith des cieux, et il t'instruira des choses que tu ignores au sujet de l'univers et de la doctrine divine. En vérité, je le dis, chaque âme qui se lève aujourd'hui pour guider les autres vers le sentier de la sécurité et pour leur infuser l'esprit de vie, cette âme sera inspirée par l'Esprit Saint, et cela d'une façon évidente avec fait et preuve à l'appui, et du royaume de Dieu, des faisceaux de lumière seront projetés sur elle. Lo eng kleng Zitat dat d'Erzeung. Behaler seet, betruechte Mënsch wie e Bierch wiek, reich und Edelstäng von unschätzbarem Wert. Nimmen der Zehung kann bewirken, dass all des Edelstäng an him zum Vierschei kommen, an das d Mënsche doaus an Nutzen zeie kann. Voyez en l'homme une mine riche en gemmes, d'une inestimable valeur. Mais seule l'éducation peut révéler les trésors de cette mine et permettre à l'humanité d'en profiter. Behaler seet, sobald Fraen ëmfassend a gleichberechtigt Verhältnisser vun der Welt matt gestalten, sobald sie zoversichtlich aéech die Gros Arena vum Recht an der Politik betreden, werd de Krich ophalen. Il arrivera alors lorsque les femmes participeront pleinement à et à égalité avec les hommes aux affaires du monde et entreront avec assurance et compétence dans la grande arène des lois et de la politique que la guerre cessera. as eng Luucht, déi nie an engem ängstlichen Herz fund. L'amour est une lumière qui ne luit jamais dans un cœur apeuré. An soweit Trubrik vun der Zebaja Bahai um Mikro de Jean Marinau. Eich alle Gotten a Schine Weekend.